Jemu se subhanahu wa ta'ala utječemo s današnjih duša i današnjih djela. Koga on subhanahu wa ta'ala uputi na pravi put, taj je upućen i nikoga u zabru ne može odvesti. A koga on ađeva želi, ostavi u zabru i taj nikada pravoga puta neće naći, nema onoga koji će ga na pravi put uputiti. Svjedočim da nema istinskog božanstva koji zaslužuje da bude obožan osim Allah subhanahu wa ta'ala. I svjedočim da Muhammed Allahov rog i Allahov poslanik, koga je on subhanahu wa ta'ala poslao sa istinskom vjerom, da istinje iza svih ostalih vjera pomaka pa to bilo krivom učinčima. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u prvučenim ajdima u prevodu glasi, Ovi koji vjerujete, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačiji osim kao njemu pokorni i predani muslimani. Ovi koji vjerujete, bojite se Allaha i govorite samo istinu. On će vam vaša djela ispravnim učineći grijehe oprostiti. A onaj ko se pokorava Allahu subhanahu wa ta'ala i njemu u poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, taj će postići pravi uspjeh. A zatim, najbolji govor je Allahov govor. Najbolja uputa uputa njegova roba i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Najgore stvari po dinu su novotarije stvari neutemljene na riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, niti na riječi njegova poslanika sallallahu alaihi wa sallam, a svaka novotarija je zabuda, a svaka zabuda vodi u vatru da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva od njih. Rada braćo, u prošli svijeta smo govorili da pošta se desi, da se teme na džuma namazu nameću same po sebi, Tako i ovaj današnji dan, alhamdulillah, i rabbi alamin, kad vidim koliki broj braće dođe, već odna dođe druga tema u vas. I ono što bi kolega čovjek govorio, svojim prisutstvom ozarena lica mugminska čovjeka na vedu da govori onome što njihovim srcima godi, odnosno što našim srcima odgovara, a to je da govorimo onome što Allah subhanahu wa ta'ala i svoje milosti i mudrosti nama podario, to jeste svijeđenje Kur'ana i sunneta, to jeste pobjeda kojom je obradovao ovaj ummet, to jeste pomoć koju on subhanahu wa ta'ala spusta i daje svojim iskrenim robojima, A šta bi nam koštao, šta bi nas koštao i šta bi nam falilo da svaki sveta bude ovoliki broj kaći? Ne treba kaći da dolazak u mjeseci bude težak. Ljudi na izlaz idu u motorima po tri sata, braćo. Da u gore okrene šaku mesa i da popije nešto i pojede i vrati se kući. Dolazak u mesi za svaki korak čovjek ima seba. Tako kad bi iznemire sjeće došlo imao bi veliku nagradu i sada da dođe na džumu. Čovjek je pričali smo davno iz Banloza u Grandu pisao na sabah nekoliko godina. Želeći Allahu nagradu danas da ljudi shvataju šta je Kur'an i Sunnet i da razumiju koji je ponos i počas da bude od onih koji slijede Kur'an i Sunnet, vallahi mi čovjek imao računa da dođe iz ženici, a ne iz nemile kješi. Samo da posjeti Allahu u kuću, da se napoji imanom, da radi bereketa peca i mimbera i džume i vraćo, da se napoji srce nurom imana i da mu do sljedećeg peca to bude u njegovim prstima a ne da se napaja na mjestima u kome ljudi iz svijeta u svijetak, iz godine u godinu, množe i množe i množe na ostalije braćo. Bave se stvarima koje Allah subhanahu wa ta'ala nije propisao. Uvode u ovu vjeru ono što nije odje. Zatim napadaju javno Kur'an i Sunnet. Zatim na minderima tih ljudi stoje ljudi čak koji se bave svihom da nas Allah sačuva od toga i bave se raznim teškim grijesima, a stoje na njihovim mimberima. Mi nećemo kazati ništa osim ono što provjereno znamo, a ovo je zašto provjereno takvi ljudi danas ljudima govore o islamu. I kako će neko ko se ponosi Kur'anom i sunnetom sjediti po takvim mimberom? Ne samo da on kaže ja nisam mogao stignuti, mogao je stignuti svak da dođe u ehli sunnetski vestir, da dođe da sluša ono što Allah subhanahu wa ta'ala objavio, da sluša ono što je rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam, zato ovo kaže sve ima računa. I da uzme tu veliku nagradu danu petka i da se odari njegovo lice i srce i da se vrati u kućanima, da prezeće kako je Allah subhanahu wa ta'ala počasti ovaj ummet, da ima skupina koja danas javno u zemlji u kojoj se 50 godina su hodali komunisti i hodaju i dan danas, da Allah subhane wa ta'ala svoje milosti počasti od skupine koje danas jega Azze wa Jel slave onako kako njemu se nam za ovim koji. A mi smo ponosi da se Allah subhane wa ta'ala izabrao od ovike skupine ljudi da budemo mi i ti, To je vallahi ponos koji čovjek mora da dobro cijeni i da kažeš ti se mi volio da umrem nego da vjerim ono što mi Allah uzviše mi pomjerio. Jer to je vraćao velika, velika zadaća i zadatak. Pogledajte na što bi danas došao sunet po nekim ljudima. Ili po onima koji iskrivdavaju islam danas javno. Gdje bi bio sunet u ovoj zemlji? Ne bi se znalo za njega. Ali Allah subhanahu wa ta'ala i svoje mudrosti odabrao skupinu koja će njega uzvisenog slaviti da misla se onako kako njemu dolikuje. Pogledajte sa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam. U hadisu koga bilje imam Ahmed kaže لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته الى يوم القيامه Allah subhanahu wa ta'ala će kaže neprestano u ovome umetu staviti jednu stazicu koju će on uzvišeni sebi u pokornosti koristiti do sudnjega dana. A poslani sallallahu alaihi sallam je govorio je zgrobitim govorom braću. U ovom hadisu je kazano puno. Allah uzvišeni će saditi, saditi u ovome ummetu koju će on uzvišeni sebi u pokornosti koristiti do sudnjega dana. Pogledajte, braćo, kako Allahovim berekatom i mudrošću Danas svi etaži se nisu na zemlji. Kada su nevjernici ustali javno, da sruše islam i muslimane javnici, a znaju da ne može niko ratovati protiv Allaha koji je uzvišeni silni i mudri. I zajednici u koaliciji od 50 i 100 država danas napadaju kakve muslimane javno u Jemenu, u Somali, u Mali, u Nigeri, u Afganistanu, u Čečeni, u Iraku, u Palestini i ovdje u Bosni se dan javno bore. Zbog čega zašto? Samo da ugoće šarijat Allah subhanahu wa ta'ala. Da li će ga ugušit? Wallahi nikad. Jer će Allah subhanahu wa ta'ala u svojom mudrošću Sadi ti skladite koje će poniziti sebi u pokornosti do sudnjega dana, braći. I pogledajte kako sadi se izbiti u svakoj ovoj zemlji koju su oni napali. Izbiti u sadi se Allahovi iskrenih robova. Allahov je vlija koji danas nosi ponosno pušku na Allahovu putu. I u ovoj zemlji, vala, mi nemamo računa, braću, ovdje sjedi, ako je sjedio za jedan dan, i ti uzme pušku na Allahovu putu. I da kaže, ovo je moj zadatak. Ja sam čekao dan, Kada će izvući sad na lavo putu ovde, da stavimo mi ukraj komunistima, ne oni nam. Ovo je značenje ovih riječi vraćo, da ova stranica koji Allah smahana u atara i ovo je ovdje stavio. da čeka dan kada će ponosno učati na lavo putu izvući srdu, da ne vjerniku dokaze da la ilaha ila Allah mora biti visoko i da na svih sistema i ornamenata. To je dokaz vrati ovih riječi. A dokaz ovih riječi jesu ove skupine omladine koje dolaze na Allahovom putu, da slušaju ove džume, braćo. Jer mi smo slušati ovu džumu u kojoj se stvari Allah azzeo džel, ili je isto slušati džumu u kojoj neko donosi salavate, lažno, djetnički, se time da ogirati dan u kome se rodio Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. A boli se protiv njegovog prijaka glavno, oni koji se slijede poslanika sallallahu alaihi wa su sužavaju službama pa kasnije dolaze kove se kućama. To ti isti rade, braćo. I mi smo bili na spisku oni koji su njihovi mani potpisali da se privede u službu. Kad dođe samo priveden, kad ono dođe potpisi mama. I mama koji slavi ne mogu da boli se protiv oni koji slijede poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Zato kažem Allah subhanahu wa ta'ala i svoje mudrosti, braćo. Allah je dao da te skupine danas su ustali javno na Allahovom putu. I ne zaveći i reke svoje, i živote svoje, da bi Allahova riječ bila bojna. Pogledajte, je li neko od nas, braćo, znao da u Siriji postoje mužari? Mi smo znali da u Siriji imamo semana, da je samo nevjernički režim, da je samo situacija cesta, I kad im veli napadnu nevjernici, gotova nema braće tamo. Međutim, čim je pukla kuška tamo, čim je tagutski nevjernički, ti se ustao protiv srđaka Allaha, a ćeo želi. On uzvi se neće zaštititi svoju vjeru, braće. Kako? Zastavit će čaricu koja će nisu sodma upo Sirije. I vidjeli se samo na mladice obrijane, neki iz vrkovima, u se dobačili pušaka, Allah mu dao uputu, I ustroj kaže la ilaha illa Allah Muhammed Rasulullah. Zar nismo osjetili u ovoj zemlji braća Allahu u pomoć? Šta smo mi bili kad je nastupio rat? Nismo ni mi sami znali šta smo. Razim, razim načinima, kulturama života smo mi živjeli. Kad je pukla puška i ovdje, od nevjernika Allah subhanahu wa ta'ala i svoje mudrosti i milosti prema nama, ustavio uputu u naša srca, i dao ima ga kuća. I onda smo i mi ustali braća isto tako obijani, sa vrkovima, sa dugim pantalonama, sa raznim nekakvim običajima. A se Allah subhanahu wa ta'ala upotrijedio za svoju vjeru i svoje milosti prema tebi nisi znao ni šta Isto tako u Iraku jer smo znali za to. Dosta su najveće kako i oni zovu super sile. Ali Allah uzvijeseli je ponizio i porazio na rukama uđahida za koje mi nismo ni znali. Isto tako velika super sila koju oni zovu Rusi su ustali i Allah uzvijeseli je stali su izdamo zao. Šećenske uđahide, lavove, kavkada koji su ustali i su postali se najvećoj super sili. A kažu kako je potjelo to su suprotstavljanje ovoj super sili. Kako braća sabrava se 12 vratija u Dagestanu i zanijetili u svaku klanjali džematu, kaže smo spremni na džihad, kaže i jesu. Allahu ekber. Kako će vi 12 ljudi spremno po ovoj teoriji da se suprotavi ruskoj vojci? Ali je Allah subhanahu wa ta'ala pomagal taj koji daje snagu i pomoć vjernicima, braćo. Vjernik se ne uzda sam u sebe, Doga Allah subhanahu wa ta'ala i svoje mudrosti i milosti daje. I vallahi vidite danas slučaje kako Allah uđe li daje vrati da pobjeđuju. Pa njihovi vojnici izjavljuju kako kaže se boji kad ti ljudi. Pa mi kaže ne znamo gdje su oni. I pojma nema gdje je taj vojnik. Kod jednom izađe pobiju nas i nema. I kako će se boji kaže kad ne vidi pjesmu. To je Allahova pomoć i pobjeda koju daje mu'minima na zemlji da osjeti i vjerovanja i blagodati Allahove pomoći i milosti. U drugom hadisu kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, isto tako bilo ima me sirmet i ima makme do nenaca rabijava man, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, Meselu ummeti meselu metar, la yudra evvaluhu hajron en ahiruhu, Primjer moga umeta je kao primjer rođe kiše. Ne znate da li joj bolji početak ili kraj. Hajde u početku kad udari kiša i pri kraju opet je hajde u svemu. Allah uzvišeni dao da u početku umeta Muhammeda sallallahu alaihi sallam su bili ashabi koje on uzvišeni odabrao da budu pomagati i njegove uzvišene djeri. Isto tako, braćo, vidite u kraju umeta Allah uzvišeni ponovo dao skupine koje brane Allahu fin danas i koje razumiju pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala i slijedi njegova poslanika sallallahu alaihi wa sallam on će ljubomorno čuvati i braniti Allahu fin kad god bude napadno to ljubomorno to čuva i stoji na bedemu Islama čvrst kao svijena ne da se pomaknuti Danas isto obraćao, kad se bude napadu u tunel, moraju počeati skupine koje će braniti čubom na nezaveći svoj život ali da se očuva Allah din ovdje, da se očuva sunnet poslanika sa Allah u nima sada. I zato smo mi izrađo ponosti da Allah subhanahu wa ta'ala i svoje milosti dao ove skupine koje će uprkos nevjernicima i njihovom zulomu i njihovoj nepravdi danas javno prkositi i učiti la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah javno. Pa makar oni svi postrkali. Kako kaže uzvišenje subhanahu wa ta'ala i sredbila. Kada Allah je muhrezina lehu sine u leukere u kafirun. Vi Allah subhanahu wa ta'ala dođivajte iskreno samo njemu i bale činite. Pa makar to bilo krivo nevjernicima. Hoće li biti krivo? Hoće. Hoće. I neka im bude krivo, nek i odluke, ali se mu'mini slaviti Allah subhanahu wa ta'ala onako kako njemu dolikuje. Dalje, je, braćo, odakle dolazi ova sva pobjeda i ova pomoć? Vidjeli ste kako ljudi nastoje da provuku teze ovdje? Pa jedni javno govore na uzbjedna šara, kaže Amerika je zaustavila rat ovdje. Evo ista ta Amerika hoće sad da se ubaci u Siriju. Hoće da se ubaci u zemlje zašto? da donese prokletu demokraciju da bi srušili šarijat. To je njihova pomoć. Pomoć ostalih krstaca i židova jeste samo da ubaci svoje učenje. Pomoć koju su isto tako proklet je sije pokušao da donesu u ovu zemlju, šta je bilo? Bio je sviizam i homeinizam. Nije bila islamska pomoć, nego pomoć samo da se sije u vuku ovaj narod i najveće institucije koje sebe nazivaju predvodnicima muslimana su takve primili i dozvolili da uđu ovaj narod i da pomalo iznutra nagrizaju islam i muslimane. Međutim, Allah uzvite mi dao da je ovdje provjela dava Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam tako da je taj nur imana i te dave skržio sva ostala učenja. I ko danas vraća ima na sceni? Imaju samo iskreni Allahovi robovi, imaju oni koji su ponosici na Allahovom putu. Sve ostalo ne dolazi ovdje nikako. A zašto ovo ovako? Zato što smo mi shvatili vraći da jedino Allahova pomoć je nama koristila i u ovoj zemlji. I na drugim mjestima jedino Allah subhanahu wa ta'ala svojom pomoći daje. A to ne vidi niko se vjernika vraći. Pogledajte kako Allah uzvišen i opisuje stanje kad su bili mu'mini na bedru sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam. Kaže uzvište mi se žila, وَلَقَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةً فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَذْكُرُونَ Mi smo vas pomogli kada ste bili na Pedru, kad je vas bilo malo. I zato se bojite Allaha da bi bili zahvalni Allah subhanahu wa ta'ala. Pogledajte kako je bila mala skupina na Pedru. Međutim je to bila skupina kao beden smrti. Ljudi koji su osjećali ponos vjerovanja u Allaha azza wa jalla ponos slijedi na poslanika sallallahu alaihi wa sallam, ljudi koji su opustili islamsko bratstvo na sebi, ljudi koji su više voljeli drugome nego sebi. I Allah je takvu vojsku braću pomogao. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم A što se tiče pomoći Allahove subhanahu wa ta'ala, kad je poslao na bedru prvu Allah uzvišen i obećao da će poslati tri hiljade meleka u pomoć mu'minima. Kaže uzvišen ako vas oni odmah napadu, mi će vam poslati pet hiljada meleka u pomoć. Jer Allah uzvišen i zna tog bitke i kad se završi kakva će biti, nije još ni počeo. Allah uzvišen je znao danas i kad je poslani sallallahu alaihi wa sallam, u ta doba bio zvišen. I kako ćemo mi i dan danas biti, ko ćemo biti, šta ćemo biti i kako će biti pobjeda. Samo je potrebno da čovjek uđe ne da Allah uzvišeni svrta u među kojima se ono bitan i bilo. I kaže se da ti te pobjede i pomoći, da je Allah uzvišeni dao da obrazuje srca vjernika na bedru i da se njihova srca smiri. A što se ti te pobjede, pobjeda dolazi od Allaha koji je silni i mudri. Pogledajte, braći. I vidite danas da braća čine djela koja su, kako bi rekao, iznad ljudskih mogućnosti nekad pomislimo tako u braću. Kažu, vana nasra ila mi najmanje da. Nema pomoći osim Allaha u zisanu. Što se tiče pomoći, ona samo od Allaha dolazi. Od onoga koji je El Aziz i El Hakim. Pogledajte, Allah uzviše na kraju ajeta, braću, da govori o pobjedi ili o svojoj milosti, na kraju Allah uzvite i zadnje da navede svoja lijepa imena. Šta znači Al-Aziz? Znači silni. Znači onaj koji daje pobjedu muhmina, on je silni. Onaj koji je nepobjedi. Onaj koji nas vadava silu nevjernika. Onaj pod čijom komandom je sve što postoji na nebesima i na zemlji. Onaj pod čijom komandom su nevjernici žestoki godni bivaju poraženi, oni koji su oholi bivaju poniženi, oni koji se uzdižu isto tako bivaju poniženi. Zato što je Allah onaj koji je silni, el aziz, i on uzvišeni daje pobjedu. Nema skupine nevjernika na zemlji da neće biti poniženi i poraženi nad onim koji je silni i uzvišeni nevjernika, mada koliko je ima bivati, bit će poniženi od Allaha subhanahu wa ta'ala. Da li Allah je onaj koji je mudri, koji je dao da je on uzvišeni sudija na zemlji, Allah uzvišeni određuje i pobjedu, Allah uzvišeni određuje i korak koje će dati, Allah je poslao sudija, on uzvišeni na dinaru koji na hiratu braći. Jer je Allah uzvišen dao da sudija na zemlji bude njegova uzvišena knjiga. I nema niko pravo suditi mimo ni mimo njegove uzvišene knjige. Nema niko pravo ni sebe pripisivati pobjedu njegovu njemu uzvišenu. Isto tako i će Allah za sudnjemu danu. Allah će biti sudija u sporovima ljudi u kojima se budu oni razilazi. Zato smo vraćo ponosi, alhamdulillahi, rabdu alemi. Na ono što je Allah subhanahu wa ta'ala počastio ovaj umet i što je dao od pobjede da se danas događa, braću. Da Allah uzvišeni ponizava i porazava nevjernike svojom silom. Da Allah uzvišeni daje da je ovaj umet i da je ponosan. Da Allah uzvišeni daje heroje i muđahide koji su vođe, vođe u ovome umetu, braću. Kako bi nama danas bilo stanje teško kad pogledate, na primjer, 4-5 milijardi nevjernika se sruči na jednu skupinu muđahida ili na jednu skupinu muslimana. Mi bi kazali pa to je gotovo. Nije gotovo. Kad Allah uzvičan iz svoje milosti opet počasti da pobjede skupine, male skupine, pobjede one velike skupine. I da u tome sukobi u svemu Allah uzvičan radosti je ko zna šta radi. I jedni se Allah u habite mi na tajnjeda. Da Allah odvoji ono što je prljavo od onoga što je čisto. Pa oni koji rade na Allahovom putu nabeju se nagradi. Oni koji rade i zaleđa vjernicima Allah i učitelji razoskrije i oni bivaju ponizani onako kako su zaslužili. I vidite da kako se prokljete šija tako predstavljaju da su oni vodeći emocionalni u svijetu, da su oni koji rade za islam i postavljaju islamsku državu. To je nevjernička država koja je utemeljena na nevjerničkom afiletu, braćo. Šijska država je država koja je utemeljena na nevjerničkom afiletu. Država u kojoj se svakodnevno bješaju muđajni u po Teherana. Država u koju ne da ulema koja se zove ulemom ide na džumu u Teheran. A u Teheranu taj dan možda bješaju braći javno. Država koja u saradi sa židovima i sa krstačima u koaliciji, to je judaističko-hrćansko-šijska koalicija braću Božešati u slama i muslimana. Ta koalicija danas razvire i napada islam najžešći, Islam je napadu s njihove strane najsvjetlije vratu. Zato što su u Irak doveli oni, silnike Amerikanke, doveli su i u Afganistan, napali su Siriju, vratke glavno. Samo gdje oni vide da nemaju neki veliki interes, da one malo šute. Ali samo gdje vide da mogu okupirati teritoriju, da mogu biti u stavenu sa nevjernicima, oni svaku priliku iskoristili. I pogledajte, 50.000 muslimana u Siriji je dosta zubijeno vratu. A nama je poznato iz hadisa poslanika sallallahu alaihi sallam. I zajedna koje Allah uzvišen i objavio koje mi učimo. Kaže ko ubije jednog vjernika. Da bi zajedna nam koji nije ubio nikoga. Kao da je pobio čitavu zemaljsku kugu. A poslanik sallallahu alaihi sallam rekao, pjago ti si od jepa i tvoj miris je vjez. Ali je čast mu'mina veća od sebe. Čast, a ne život. Život je znači vredniji jedan vjerički život mukminski. Vredi je nego sva zemaljska kugla i sve što na njoj ima. Draži Allah u zisnom jedan vjerni. Zamislite sad su oni pobili se dvije hiljada muslimana u Siriji. Pobili su milion djece u Afganistanu i Iraku. Šestotina hiljada djece u Somaliji je glavno. U Čečeniji koliko su pobili 250 tisuće hiljada čečena su ubili ruski braću dvijesto hiljada muslimana u Bosni i Hercegovini su umrli na vjernici. Da ne nabrajamo dalje. Šta mislite, jedan vjernički bio pogledaj sa radni krst. Pogledaj sa radni cihizam. Pogledaj sa radni se Sokrata. Ne vjernici. Svim silama i snagama se bolje i uvijek napadaju u savezu. Bilo kakva situacija, svi se oni u koaliciju napravili. Evo i u ovoj zemlji kad spomenemo i ovu zemlju kažemo i u ovoj zemlji rade iste stvari. Pogledajte kad im nešto dođe i kad se nevjednici okupe pa kažu treba preslušati ove, treba pratiti ove koji drže džume, treba ispitati su te džume legalne. Najlegalnije džume na zemaljskoj kumicu braće ove. Neka svako osudi odgovara šta se govori na našim mizarima. Je li to legalno ili nije legalno? Nek vidi. A nek vidi kakvi su ti hirbanske šume, je to legalno? Nek vidi sinske šume, su ono legalne. Nek vidi zeljinske, sufinske šume, su ono legalne. Šume u kojima ga onda mi daje sada kaže na nekim muridi. Idu samo na nebesa da klanjaju šumu pa se opet vrati. Je to legalne šume? Nema takvih šuma. Gdje postoje džume da ljudi hodaju po nebesima i zračaju? Gdje postoje džume u kojima ne ovdje ne daje tara, kažu da je Allah svugdje? Gdje postoje džume u kojima jalan ubijaju muslimane? Gdje postoje džume u kojima izdaju čas muslimana? A po tom ne ubijstvo muslimana sa pola riječi nemoj postaniti sa Allah i sam da prijetiju. A da ne priča da ga da ga zatvoji, da ga drži i pomijetuje dva u zatvoru, I vidite i ovdje kad je dođe to odmah svi dođu u koaliciju. Kad su maloći samo napadljeno braću, kaže sve i neće se vjerovat čak je i elektrodistribucija došla u savjezu te koalicije i oni da nas napadu. Kaže mi pa dobro što se vi došli? Kaže niste plaćali struju. I oni se priključili. Sve znači institucije, službe, čak i firme do sada i oni izražu svoje neprijateljstvo prema islamu i muslimanima. Da izraže da nije on nije zadovoljan, a kaže sad sredi za račun. Platio ti, platio, nije ti platio, istuči ti ti, plati i opet i pristuči. Ali on došao da izraži svoje neprijateljstvo prema tebi, nije njemu dostahata. Da je kada prosta ta mučka nisu se nikad došli. Ne treba njemu više sam. Ali hoće da izraže to, I ovdje vraća bilo kako iskušenje kad se desi. Allah uzite i zadnje da se ubejani i kojeko. Vidjeli ste, nisu svi kazali ovako ili onako. Kad je počeo rat, nisu učećeni. Kad je počeo ovdje, nisu svi govorili isto. Kažu, molim Allah da pomogne. Nego odgužio, je, sad se se digla nema i čaka. Jedni ovdje kažu, sad se se vi digli i vas je malo. Ne kaže, molim Allah da vas pomogne. To je pravi put. To je put koji je izgledao Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Nego on svojim jezikom isplazi i kaže ko je. Ne mora čitati samo je unutra, samo isplazi jezik i ti odmah vidi sebo u ličnu kartu kako izgleda i unutra i oko. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne islami muslimani na čitavom zemaljskoj kuhu. Molim Allah uzvišom da pomogne braći koji se bolje da njega uzvišena riječ bude gornja. Molim Allah uzvišom da pomogne sve one koji se zalažu da sunnet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam se proširi po čitavom zemaljskoj kući. Molim Allaha da pomogne islami muslimane i siromašnu djecu muslimansku na svim mjestima. Molim Allaha uzvišom da obskrbi muđajde odakle se i ne nadaju. I molim Allaha uzvišom da i nas istini od njih. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم Stari brać, ono što se dešava pogotovo kod mlađih ovaj, ljudi ili kod omladini, pa ponekad neki pokušavaju da im uliju strah, pa da kažemo malo vezano, i zato da bi što veći broj te omladine moglo sa sigurnosti da dođe da bude ubijeđeno Allaha subhanahu wa ta'ala istinski, jer ovome umetu građe ne trebaju kukavice, ovome umetu ne trebaju strašnici, ovome umetu ne trebaju oni koji se zabrinu za stoma, nego mu trebaju lavovi hrabri i ustrajni, koji je treba na Allahovom putu da dade život svaki dan. Ne mora taj život i da kaže, ja ovdje se život u Siriju ili u Čečenju i ovdje kad se ustraja na Allahovom putu i bude zostraja na Allahovom vojni, ne zaboravi ako budeš iskren u šahadu sa Allahu i da će ti dat tebe iz Zahida, kako je najavio poslanik sada Allaho je sredan, pa makar umre u svojoj posteli. Vole u maka ala firasi. Kad bi upošteni umre, ima će stavio u Zahida i šalma. Zato kajemo strah na stran, kukavisu nema mjesta nikako, strah od smrti ili od glavi nema mjesta među mu'mima nikako. Neka nikoga od vas ne skrijeti da kaže istinu kad je vidi ili bude njen svjedok. Neka je kaže ne nećemo se umaniti ni na fata, ni ćemo se skrati život i vidi. Ovo nas uči poslali sallallahu Kad čovjek bude svjedok istine, mora da je kaže. Kad čovjek vidi istinu, mora da se bori za nju. a ne smije da se bori osim samo za istinu. I zato kažemo, braću, poslanik sallallahu je sve je dao mnogim u rata, veselja ovome umetu, kao što je kuranski ajd u kome Allah uzvišen je objavio, da se uči do sudjega dana. Kad uzvišen je kažila, inne hada Kur'ane, يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا zaista ovaj Kur'an vodi jedinom ispravnom putu i donosi radosnu vijest onima koji budu vjerovali i činili dobra djela da im će im Allah uzvišen dati veliku nagradu. U ovome ajtu koji se uči na kudu, na hudbi kaže uzvišen je sve gdjela. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا A onaj ko se pokorava Allah subhanahu wa ta'ala i njegov poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, taj se početi pravi uspjeh. Ovdje se građane spominju što je brat davno govorio ni zerezare, ni elektrodistribucije, ni zera, telekom i nisa. Nego se spominje da je pokornost Allah subhanahu wa ta'ala i njegov poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, to je veliki uspjeh građan. Dalje kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadisu koga bilo min hitan. بشر هذا الأمة بالدين والرفعة والنصر والتمكين kaže obraduj ovaj umet, kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, bit dini, sa istinskom i ispravnom vjeru. Kojom vjeru? Vjerom na kome je bio Muhammed sallallahu alaihi sallam. To je jedina ispravna vjera, braći. Jedini ispravni put je put kojim je prošao poslanik sallallahu alaihi sallam. Nema više. Niko se smije dodati od uzi. Boži prati i sa uzdignutjem i pomoći Allah uzviše će uzdignuti braću ovaj umet. I on je uzdignut i žala bit će uzdignut do sudnjih dana. Kad te jedni pomisli da su muslimani poniženi, Allah silni i uzvišen je njihov zaštitnik i pomaga. I Allah će zaustaviti silu nevjernika, ne prije se insan boja toga. Allah je iznad svega nebeta, on će da zaustaviti silu nevjernika. Od nazri i obraduj ovaj umet pobjedom, braću. Nazir je pobjeda koju je Allah subhanahu wa ta'ala dao ovome umetu. I ko bude na putu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, inša Allah će pobjediti sigurno. Ne smije u to sumnati gramu. I pobjedu smo mi ovdje, braću, osjetili i okusili. I pobjedu je Allaha u pomoć. Kad smo izašli za traže u farmijerkama su ljudi izlazili. Za vidu na ramenima nije pojma bilo u pući. Allahu ti se nije dao pobjedu samo što su oni koji nisu bili dostojni na predvode islami muslimana u ta doba. I nije bilo snagija možda Allah upisani svoje mudrosti dao da muslimani stražuju pa da dođu u period kad će njega upisano slavit i dostojni bi da nosi Allahov bin na zemlji. A mi smo Allahu pomoć braće očetili. Kad smo iz Isra dobili sve, kad je Allah uzvišen iznad ove zemlje otvorio vrata svoje uzvišene milosti, i dao priliku i poslao vojnike koje mi nismo nikad znali ni vidjeli, koji su došli ovdje i podučili nas Bođi na njegovom uzvišenom putu. I onda je Allah uzvišenje na vrata svoje milosti uzimao neke kao šehide i svoje milosti dao da je potekla velika rijeka krvi u ovoj zemlji na Allahovom putu. Dao je uzvišenje da se dana Muhammeda sallallahu alaihi sallam proširi na ovim prostorima, Osjetili smo blagodat islamnog vjerovanja. Allah uzvišen je u omladinu koja je temeli nosi ovaj umet, ovaj din. I dobro su braća kazala, povedite dobro računa kada je braća od djeci. Kaže mu, niko nima je dvije, tri godine, kaže, oni će i sa Allah sutra biti snaga. I neka zna ova omladina da je on sad, u 20 godinama, ako ne bude snaga, kad će biti? Ako ne bude sad radio za Allahom vjeru, kad će raditi? Ako ne bude sve spoznačno tvoja veža za Lagoćala, za Allahov din, hoće li imat kratnije vremena i života da to uradi? To je, braće, Allahova pomoć i pobjeda koja je došla. I ljudi su u ta doba, braće, ulazili u skupinama u Allahov din. Kad? Kad dođe pobjeda, braće, i ljudi vidi koji ne znaju Allahu zvičanom puno. On kad vidi pobjedu, svi oni idu u Allahu. Međutim, kad je rad stao, I kad se ljudi odvojili, najeli i napili, onda su isto tako u skupinama otišli jedni u SDP, jedni su otišli u SDA, jedni su otišli tamo sve pogrešnim i krivim putevima koji vode u Allahovu srcu. I danas mnogi od takvih isti stoje i brane demokraciju, brane krstarske cimeve, a bore se protiv islama i muslimana. Da je Allah uzvišen i naputi i povrati na šehade sebe da radi za nevjednike ja. I kaže ome hadisu na kraju kraću ovaj sen ti. Allah uzvišeni će počastiti ovaj umet sen ti je utvrćenje na zemlji. Allah uzvišeni će ovaj umet utvrstiti na zemlji. I alhamdulillah i rabbil alamin ovaj umet je tvrst na zemlji. Postojan i dostojanstven. Ima najbolju vojsku koja hoda po ovoj zemlji. Ima najčastnije i najbolje sinove koji hodaju po ovoj zemlji. Najčestitiji Allahovi robovi na zemlji su mukmini. Najbolji od tih mukmina su muđaridi. Najbolja vojska koja je ustala na Allahovom putu, vidite i danas kao kamredaj da bi naravni su muđaridi na Allahovom uđitelnom putu. Ne gleda on, braćo, kao ovi koji u hladu sjedi i pravi sam da mu stomak bude pun. Muđarid praznog stomaka noći ne kralje nema ni obuće na nogama. Muđarid slava nema ni dušaka na zemlji slava. Onaj brat učetljeni zna ako to sam na ledu da noćima u krti ostadaju osudeni. Ovaj spava u uredu i što kaže, raspravlja on, da li je onaj u Afganistanu na cepanoj mane linije. A onaj koja je Allahu iznosi, laži kaže da mu je on sve i nauzumi zajedna. Pa mu Allah uzviše mi poveća zabludu i na kraju ne zna ništa. Na kraju kaže, na kraju i dometi sine tevhi, znači nemaju ga. Kaže da ima se Allah zna neće ima nikada ko takvi budu i umru takvi, on će biti sa onima s kojima razgovaru u kaboru, oni će biti sa Allah zajedno. Allah će učvrstiti ovaj umret do sudnjega dana. Nama je najbitnije da molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti, da nas putu karavanu, karavanu upiši i da imi to u sadnom godima i kala ne da nam se on uzvišeni zbilovo. Molimo Allaha uzvišeno da nam oprosti Ovima Allah uzvišenom da nam se smiluje, da nas počasti pobjedom od sebe, da nam Allah strano za na njegovom uzvišenom putu. Molim Allah uzvišenom da spoji nas sa srca na istini. Molim Allah uzvišenom da smiluje svim mukminima na čitavoj zemaljskoj kumi. Molim Allaha da uništi nevjernike na svakom mjestu. Molim Allaha uzvišenom da uništi sve židove. Molim Allaha uzvišenom da uništi Ruse. Molim Allaha uzvišenom da uništi Amerikanice. Molimo Allaha uzvišenom da uništi komuniste, da uništi stranačke kolege i njihove partije, sve da uđe ljudi. Molimo Allaha uzvišenom da, da uništi i one koji rade na smutnji i neredu šire propriti. Molimo Allaha da ih kaže i kazno kako on uđi za njih hoće. Molimo Allaha uzvišenom da ih sve uđe ljudi. Da ih pobije sve jedno za jedno. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da truči svoju kaznu na njih. A molimo Allaha uvijek da nas pomogne islam i muslimane na svakom mjestu da ih počasti pobjedom i da ih podari stranost na pravom putu. Nakonu kavli hada wa tamfiru Allah ali wa lakum sa tamfiru innahu hu al gafuru rahim wa akhim sada.